Na die ramp het die Heere vir Mooses en vir Eleazar sien van die priester Aaron gesê, neem een census op van die hele volk Israël, van elke Israëliet van 20 jaar en ouder wat vir militaire dienst geskik is. Julle moet het familiegewijs doen. Mooses en die priester Eleazar het toe in die Moabs vlakte reg oor Jericho aan die Jordaan die opname gemaakt van allemaal van 20 jaar en ouder soos die Heere vir Mooses beveel het. Hier volgt de opgave van de Israëlitische families wat uit Egypte gekomen het. Ribben, uitste zin van Israël. Die Ribben families was die van Ganok, Gesron en Karmi. Die Ribben families was al te 43.730 man. Palese zin was Eliab, en sy seens was Nehemiel, Dotan en Abiram. Dit was die Dotan en Abiram wat als leiders die die vergadering verkies was, maar teen Mooses en Aaron in opstand gekomen het, toe die bende van Korach teen die Heere in opstand gekomen het. Die grond het oopgeskeer en hulle ingesluk saam met Korach wie se bende omgekom het, toe die 4250 man verteer het. Dit was een waarschuwing voor Israël. Die seens van Korach het echter niet gesterf nie. Die Simeon families was die van Jemiel, Jemen, Jakin, Serach en Saul. Die Simeon families was altesom 22.200 man. Die Gad families was die van Sifion, Gachi, Sini, Osni, Eri, Arot en Areli. Die Gad families was altesom 40.500 man. Er en Onan was seens van Jeda, maar hulle is vroeger al in Kanaan oorlede. Die Jeda families was die van Sela, Peres en Serach. Die Peres families was die van Gesron en Gamel. Die Jeda families was altesaam 76.500 man. Die Isaskar families was die van Tola, Pewa, Jasip en Simron. Die Isaskar families was altesaam 64.300 man. Die Sebulon families was die van Seret, Elon en Jagliel. Die Sebulon families was altesaam 60.500 man. Die Oosi families was die van Manasse en Ephraim. Makker, voorvader van Gilead, was uit die Manasse familie. Die geleerd familie was die van Eser, Gelek, Asriel, Sekem, Semida, Gefer en Selofgat. Selofgat sien van Gefer het nie seens gehad nie, net dochters. Sy dochters was Magla, Noa, Googla, Milka en Tersa. Die Manasse families was altesom 52.700 man. Die Ephraim families was die van Sittelag, Beker en Tagan. Hieraan was uit die Sittilag familie. Die Ephraim families was al te 32.500 man. Dit was al die Joosie families. Die Benjamin families was die van Bela, Aspel, Achiram, Sefefam en Gefang. Die Bela families was die van Art en Naaman. Die Benjamin families was al te 45.600 man. Die Daan familie was die van Sigam en zijn nageslag. Dit was die enigste Daan familie. Die Saan-familie was altesaam 64.400 man. Die Aser-families was die van Jemna, Jesve en Beria. Die Berea-families was die van Gibber en Malkiel. Aser het ook een dochter gehad, Serach. Die Aser-families was altesaam 53.400 man. Die Naftali-families was die van Jagsiel, Kini, Jeser en Selem. Die Naftali-families was altesaam 45.400 man. Die Israëlieten was al te saam 1730 man. Daarna het die Heere vir Mooses gesê, verdeel nou die land tussen die families en gee aan elkeen eiendom volgens sy grootte, aan een groot familie een groot eiendom en aan een klein familie een kleiner eiendom. Elkeen met sy eiendom ontvang ooreenkomstig sy getal, die land moet verdeel word dier te lood. Elke stam moet eiendom ontvang bepaal vir elkeen sy eiendom dier looting tussen die groter en die kleiner stammen. Die levie families wat getel is, was die van Gerson, Kaat en Merari en ook die van Libni, Hebron, Magli, Missi en Korach. Kaat was die voorvader van Amram, en Amramse vrouw was Joogebed, ook uit die nageslag van Levie. Zij is in Egypte geboren en haar en Amramse kinders was Aaron en Moses en hulle sister Miriam. Aaron was die vader van Nadab, Abi, Eleazar en Itamar. Nadab en Abi is dood toe hulle ongeoorloofde vier na die altaar toegebring het. Die leviete van een maand en ouwer was al te 23.000 man. Hulle is nie saam met die ander Israëlieten getel nie, want hulle het nie self eiendom onder die Israëlieten gekry nie. Al hier die mense is getel dier Mooses en die priester Eleazar in die Moabsvlakte reg oor Jericho aan die Jordaan. Onder hulle was daar echter niemand van die Israëlieten wat dier Mooses en die priester Aaron in die Sinai woestijn getel is nie. Die Heere het destijds vir daar die Israëlieten gesê dat hulle beslis in die woestijn zou sterf. Nie een van hulle het toe oorgeblij nie, behalwe Caleb sien van Jefine en Joosja sien van Nen.